Eu sento em minha cabeça, eu sento em minha cabeça. Ramon Dene explode tudo. Eu sento em minha cabeça, eu sento em minha cabeça. Eu sento em minha cabeça. Eu sento em minha cabeça, eu sento em minha cabeça. Eu sento sentar, cantar, cantar, sentar, sentar, cantar, cantar, sentar, foi sentada. Sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, foi sentada. Pede que eu te dou, pede, pede que eu te dou, toma, passa de pau. Eu também, então vamos lá. Cê tá pronta pra mais uma? Eu também, então vamos lá. Time baixinho, ninguém vai escutar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. Ramon Dene, ah, explode ah, ah. tudo. senta em minha cabeça, senta em minha cabeça. Ramon Dene explode tudo. Eu senti em minha cabeça, eu senti em minha cabeça. Eu senti em minha Senta, senta, senta, senta, senta, foi sentada. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, sentada. Eu digo uma? Eu também, então vamos lá. Cê tá pronta pra mais uma? Eu também, então vamos lá. Time baixinho, ninguém vai escutar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. A casa tá de quarentena, mas nós não pode parar. Ramon Bene, ah, explode ah, duro.